परसादी वक़्तु इन खां सवा अञा ॿियूं बि केतिरियूं ॻाल्हियूं आहिनि सिर्फ़ु मुंहिंजे ॿुधण खे न चइबो आहे पर क्या केतिरा ॿिया कलाक चङा गंदो ॻाल्हाइणु या गंदी नज़र या अहिड़े कलाक कंहिंखे ज़ुल्म करणु ॾींदा आहिनि इहे सभु शयूं हिन में न हूंदियूं आहिनि तॾहिं हुनखे अलाह ताला बयानु फरमायोसि त तव्हां मूंखां दुआऊं घुरो त मां तव्हांजे ग़लति खे माफ़ु कयां ऐं रोज़ खे कबूत कयां इहो इहो मज़मून इन खां बाद रोज़ जा कहिड़ा काम अलाह ताला हिते ॿुधाए थो ॿुधाइणा आहिनि ऐं अलाह ताला रोज़े जी हुदूद खे बि मां त रोज़ो किथां खां शुरू थींदो हलाल कयो आहे रोज़े जे रातिनि में बेहिजाब थियणु पंहिंजे औरतुनि जे पासे ते बेइजाब थियणु तव्हांखे इहो जाइज़ कयो आहे हुन लिबास लकुम तव्हांजी पोशाक आहिनि तव्हां हुननि जी कोशिशि कयो अलाह हुन अलाह ताला ॼाणी चुको आहे त तव्हां कयानत करे विझंदो पंहिंजे नफ़्सनि सां गॾु पता बि अगरि अलाह ताला तव्हांखे अहिड़ी क़िस्म जी माफ़ु कयो ऐं अॻे रोज़ु सुम्हण सां शुरू थी वेंदो माण्हू जेकॾहिं सिज कमु सुम्ही पए निंड जो झटको अची फिरो थो चिबो आहे खाइण पीअण बंदि राति जो ई जो वरी फ्री होॾी वॾी गुज़रे शाम अची हिकिड़े तव्हां सवेरे खां ईअं थी पियो पोइ वीचारो बेहोश थी वियो हिकिड़ो ॾींहुं हुन न खाधो ॿिए ॾींहुं हुन खां इहा न थी पई पोइ अलाह ताला जो हुकुम आयो त ईअं न थिए ऐं तव्हांजे लाइ खाधो पीतो जाइज़ आहे राति जे गुज़रे वक़्त ताईं सुबुह खाधे जी तंहिं करे हुदूद रोज़े जहान ॿुधायो तव्हां खां श सघो था अलॻि अलॻि जेकी मुक़दर कयो वञे भली हुनजी तलब करे औलाद थी تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الوجه ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون بالمساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلكم يتقون ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الكفار لتأكلوا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج أليس البر بأن تعطوا امام مالک صاحب جو میں خصوصیت ہے تو میں रहमत जो ख़्याल आहे माना इहे मर्द आहिनि मर्दनि जे मुक़ाबले में औरत औरत मकतूलनि में मुमाफ़ती आहे त मकतूल कपिड़ा सिर्फ़ आहिनि पर सिखात में हिननि जी मुमाखलत थींदी इस्लाम हिननि जी मुमाफ़िलत थी आहे पाण में बराबरि बाक़ी पाणी त कुरान पाक में अधु बिल अध बिल आयो आहे आज़ाद आज़ाद जे मुक़ाबले में आज़ाद गुलाम जे मुक़ाबले में न आहे ग़ुलाम ग़ुलाम जे मुक़ाबले में possível mudar o तकलीफ़ जे लाइ पोइ सतीस हज़ार सुविधा थिए तकलीफ़ जे लाइ पोइ सवाइ तकलीफ़ खे ॿियो हुकुम कर्ज़ ज़ाहिर न थिए पर जेकॾहिं ॿियो कर्ज़ु ज़ाहिर थी पवे जीअं मुसालाती हिननि में कंदी रही हिननि मर्द जेकॾहिं औरत खे मारे त मर्द खे मारजे या न मारे मारे त आज़ाद खे मारबो या न वधि में ईअं पियो करे सघे थो हिन जान मुक़ाबले जान जी आहे चयो त नफ़ बिनत इहो आहे दौरात जो मसल दौरात अमल तॾहिं कई जॾहिं पुराण में हुनजी मुकालमत न लॻे दफ़ो तौरात जे हुकुम ते हलणो आहे मगर हिते जीअं त तौरात जे हुकुम ते अलाह ताला मुखालबत कई आहे जहिड़ी आम थो करे रियासत उमूम थो बणाए मर्द ऐं औरत में उमूम थो करे हीअं त चयो अनस बि नस इहो आम थो करे अलवर बिलवर वल अब्दुल जो ख़ासि थो करे पोइ सौरातले में کے औरत जे मुक़ाबले में आज़ाद आवाज़ जे मुक़ाबले में पनोबान जे मुक़ाबले में हाणे इनखे जो मुख़्तलिफ़ जिन्स में कतल कराइजे इन नफ़ वारी आयत सां त सौराज जे हुकूमत क़ुरान खे महसूस करिणो आहे मगर हिननि माण्हुनि खे हिन ॻाल्हि जी ख़बर न पई आहे त क़रान जो बि मसइलो आंदो त हाणे क़ुर आहे सौराज पियो कनि हिन लाइ आहे त तबनाॾनि ख़बर बि ॿुधायल दादा हिन सां क़ुर जी आहे आहे तंहिं करे सौराज सां क़ुरान जो नफ़ कोन्हे जेकॾहिं हिकिड़ो कोठड़ो आहे हिकिड़ो अमीर आहे हिकिड़ो नंढो माण्हू आहे हिकिड़ो वॾो माण्हू आहे जवाब मुंहिंजी फटवारी करणी आहे साॻे दुनिया जे मथां शामिल आहे وسلم हिकु दुनिया जे मुक़ाबले में मुसलमान खे कतल थियो अथनि जी वटि मुराद इहा हूंदी आहे त इहो कतल में त मुक़सिर मुसलमान जे माना हर जी हुजे मुस्किन हुजे कई जेकॾहिं हर हुजे माना काकिल बि ॿाहिरि मुल्क जो आहे कुफर जे मुल्क जो आहे त पोइ मुसलमान मार जो हुजे त मुस्लमान खे मार कोन करण मारण जी बाक़ी पंहिंजे मुल्क जो जेको पंहिंजो ज़िमी काकुर आहे उनजा हुकूक इस्लाम जा जे मुस्लमाननि वारा माना इस्लाम पंहिंजे खून जी माल जी रस जी हित कई आहे जे मुस्लमान doğru olan neticede इन उसूल ते सा ग्राम ऐं वारे मामले में साॻी बंद छा आहे लाखबा हिकिड़ो हिसो मंदर जो आहे न एकाफ वारो पोइ इनखे इमादत करणी आहे पाण बि परेशान थिया ऐं कुझु रिपाटत जे शौक़ में कुझु खणिजे करे त जीअं नदी आहे राति जो अनुभव कयो मूंखे चकिरो आहे त मतिलबु राति जी इबादत फर्ज़ न करे पंजाहु بعد جو مٿي کي سولو مٿا تو ايفا ورديو ستي بون پتا تي بوننه پيار ۾ نه هوي بعد زکوۃ کي مٿي الله تالا طرف 15 مھن زڪر ٿي ويو ۽ ڪري اسين کي ٿو ۽ جو پرو جو خاطر نه ٿيو جيڪي عبادت ڪيو ٿو ان جو گھر ڪيو جو ماء ته گندو خدا سان جو ڪل ماق پري لڏبو ان جو مٿو ٿا ٿي وڃي اللہ مسلمانوں کی اپنا ہونا نہ نہ بچے پتا بندر پڑ قرآن صحیح وہ نہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا پھن جو غربت دے برا رسول صدیق کی خلافت دور گزرے ان دور ولا کوئی جنگ श न रमज़ान में न गैर रमज़ान में आज मतदान कार्ड इहो हलाल हराम जो मसइलो थी पियो खाइजो न रमज़ान न खाइजो करणु तमामु ख़राबु आहे इबादत में गुरबत हलाल जो हासिल करियो ग़लत नचा करे ॿार जी रहन में तव्हां तारीफ़ मुक़ररु पूरी रखो इहे न थिए त उनमें तव्हां ग़लती कजो अला तव्हां तव्हांजे लाइ मौक़िया मुक़ररु कया आहिनि महीना रं महीना आहिनि ॾींहं आहिनि तारीफ़ूं आहिनि मौसमूं आहिनि मुंदूं आहिनि पोइ उन्हनि में तव्हां मुक़ररु करे छॾियो पैसा वठण लाइ चंड जे बारे में त चंड ईअं फिरे करे इहे माण्हुनि जे लाइ तालुक रखनि थियूं हिन में अचनि था हिकिड़ो रफ़्त इहो थी वियो त लेन देन में अंजाम वग़ैरह इन्हनि ॾींहनि खां पूरा कबा माना इबादतुनि जो तालुक चंड सां आहे इबादतुनि जो तालुक हिन में ई मचल पैदा रोज़नि जो रोज़ा रोज़ सम्झनि ते जंहिं मौसम में फर्ज़ थिया आहिनि उहा रमज़ान कजे थो गरम ॾींहं थियण हाणे जेकॾहिं चंसी महीननि ते रखी जनता में तव्हांजे लाइ गरम ॾींहं थियनि बादात जो इबादतूं आहिनि सम्बर जे महीने सां पहलूक आहे ऐं चेंबर जा महीना असर था चवंदा आहिनि वॾो हक़ीक़त में इम्तिहान आहे जेके माण्हू सियारे में रोज़ार कंदा हलंदे हलंदे तयारु वरी सावण में बि रखणु शुरू कंदो इम्तिहान हिकिड़ी मौसम अची करे हिकिड़ी मौसम में ॾिसण जी इबादत करे सघनि हर मुद में हर क़िस्म जी इबादत जो मौको ॾेई पंहिंजे इख़लाफ़ ऐं हिमत जो इम्तिहान रहंदो आहे गर्मी सर्दी खे भेटनि था या न तॾहिं York चंड चंड बारे में चओ माण्हुनि जे लाइ हद जे लाइ चंड जो कहिड़े कम जो आहे जेको हर हर महीने में नओं मोह पियो ॾेखारे तंहिंजो जवाबु त इहो आहे हाणे हिन में रियाज़ी जो मसइलो पेश करणो हुनजी काई ज़रूरत कान्हे का चंड जी शकली चंड जी थिए थी जॾहिं सिज जे वेझो थो वञे त सिज जो त चंड ते तारो वक़्तु पए थी अधु चंड जो सिज जे साम्हूं रोशन आहे अहिड़ो असांखे चंड जॾहिं ॾिसण में अचे थो मथां घणो हलायो आहे अॼु मुख़्तलिफ़ माण्हू अकुल खां सम्झंदो आहे फरमायो इन में आयतूं आहिनि कुदरतियूं ऐं निशानियूं आहिनि जिन में ईअं सम्झ में थो अचे पियो जे हिलाफ़ में पढ़ण में ख़तर किमरियो पियो आहे जंग जा इलाहत वठूं त हिननि जंग करियो हाणे हिते जंग जे लाइ सामान गॾु करणु जेके बि फनी कमाल असांजे हद में ज़ाहिर कयो अॼु त माना जमा तबली जो जमात आहे वराए वठण वारो न त उहो घुराए वठंदासीं हथ वारे हथु घुराए वेंदा आहियो सोच ते आयो त हद जो मक़सदु अञा को ॿियो आहे जहा कहिड़ा घर चढ़ा पेश करिणो आहे उते सॼा दुनिया जा जेके सामान जिन्स वापारु तिजारत हाणे खपाइणियूं आहिनि The Sakharovich. जोलमूं माना जे सफ़र में मामले में ख़ुदा जे ख़फ़ो माण्हू सफ़र जे अंदरि केतिरियूं मुसीबतूं साम्हूं ईंदियूं आहिनि उन मुसीबतुनि जे करे माण्हू गुनाह पंहिंजे मथां फ़र्ज़ु बि मन आहे करणो जो माण्हू जेको तव्हांजो कमु कंदव उते माण्हू पंहिंजे सुखलार सां रहे ऐं एतिरो ई पाण खणी वञे सवाल करण जी ज़रूरत न पए न त पोइ इहो बेकार आहे त कोन्हे सिंध जो तव्हां वारो तव्हां सिंध जो रखो तव्हां रब जे फज़ल